արձակելով ավելի քան 500 գրակոց։ Շփման գծի հարավային, արևելյան եւ հյուսիսային ուղություներում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է տարբեր դրամաչափի դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Օրակարգում ընդգրկված Արցախի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը ներկայացրեց ֆինանսների փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Օրինագծով առաջարկվող փոփոխություններն են. Առաջինը՝ փոփոխություններ կատարել ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների չափերում, որը պայմանավորված է ռադիոհաճախականությունների տիրույթների հստակեցման եւ նոր տեխնոլոգիաների կիրառման հանգամանքներով, եւ երկրորդը հաշվի առնելով ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների առաջարկվող փոփոխությունները, ավելացնել 2017 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները համապատասխան չափով ավելացնելով նաեւ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված կապիտալ ներդրումների ծրագիրը։ Սկզբնական նախագծով ներկայացված էր 480 միլիոն դրամի ավելացում, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հրաձողաճախականության օգտագործման վճարների առաջարկվող չափերը կկիրառվեն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո եւ հիմք ընդունելով կարգավորող մարմնի կողմից չժգրտված հաշվարկները առաջարկվում է սկզբնական նախագծով ներկայացված 480 միլիոն դրամի ավելացման փոխարեն ընդունել 450 միլիոն դրամի գումարի չափով պետական բյուջեի եկամուտների եւ ծախսերի ավելացումը Խորհրդարանն այսօր քննարկեց ու հավանության արժանացրեց падգամավորական նախաձեռնությամբ զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխություններին։ Գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանը նշելով, որ հանձնաժողովը քննարկելու հավանության արժանացրել օրինագիծը ընդգծեց։ Ուզում ենք լիահույս լինենք, որ նախագծի համահեղինակները օրենքի ընդունումից հետո հետամուտ կլինեն նրա կիրառման գործընթացներին։ Ռուբեն Մելիքյանը նշեց, որ 2016 թվականին Մարդու իրավունքի պաշտպանի ինստիտուտի գործունեությունը բազմապրոֆիլ է եղել, որոնց ընդհանուր նկարագրում Մարդու իրավունքի պաշտպանը առանձնացրեց ռազմավարական ուղղությունները։ Դա իրավական մշակույթի զարգացման, հանրային իրազեկման ուղղված աշխատանքն է, առաջին, երկրորդ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ աշխատանքն է, երրորդ փակ հիմնարկներում աշխատանքն է եւ չորրորդ միջազգային համագործակցությունն է։ Բացի նշվածից մարդու իրավունքի պաշտպանը, ինչպես նախորդ տարիներին 2016 թվականին էլ աշխատանքներ է տարել քաղաքացիների կողմից ստացվող դիմումների ուղղությամբ, որոնց քանակը էականորեն չի տարբերվել նախորդ տարիներին մարդու իրավունքի պաշտպանի ինստիտուտ մուտքագրված դիմումների քանակից։ Դիմումները հիմնականում սոցիալական բնույթի էին, իսկ մի մասն էլ աշխատանքային, առողջության պահպանման եւ բժշկական օգնության իրավունքների վերաբերյալ։ Հայաստանից ստացված դիմումները զինվորական ծառայության ոլորտին էին վերաբերում։ 2016 թվականին մարտ Մարդու իրավունքի պաշտպանի ինստիտուտը ակտիվացրել է արտաքին կապերը գործընկեր կառույցների հետ համագործակցությունը քննարկումները տարբեր հարթակներում։ Իդեպ Մարդու իրավունքի պաշտպանը քննարկումներ է կազմակերպել նաև հանրապետության ներսում տարբեր կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների ու ուսանողների հետ։ Ռուբե Մելիքյանը որոշակի բաց թողում է համարում շրջանների հետ пассив աշխատանքը եւ փակ հիմնարկների հետ սակավ հանդիպումները ստացել ենք 114 դիմում 155 անձանցից, որից 55-ը գրավոր եւ 59-ը բանավոր։ Նախորդ տարվա համեմատ դիմումների քանակը 4-ով պակաս է, իսկ դիմումատուների քանակը 3-ով ավելին է, այսինքն մոտավորապես նույն թվերի մասին է խոսքը։ Ավելի մեծ թվով դիմումներ մենք ստացել ենք Ստեփանակերտ քաղաքից։ Անցյալ տարի դիմումատուների քանակն էր ավելին Մարտակերտի շրջանից, պայմանավորված ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներով եւ նաեւ ունենք որոշակի աճ Հայաստանի հարաբերության կողմից ստացված դիմումներից Օրակարգային հարցերից հետո կառավարությունը պատասխանեց падգամավորների հարցերին։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ազատասիրությունը եւ հայրենասիրությունը նույն մեդալի երկու երեսներն են։ Այս մասին այսօր Ազգ բանակ 2017 համաժողովում իր ելույթի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության նախագահն անդրադարձել է հայրենասիրություն դասերակելու հարցում դպրոցի ու մանկավարժների դերին։ Խաղաղ պայմաններում մենք ազգ այգեպան ենք, իսկ վտանգի պահին դառնում ենք ազգ բանակ։ Ահա է մեր երկրի տերերի, երկրի մշակների եւ երկրի պաշտպանների հայեցակարգը, մասնավորապես ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիպում է ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում պատերազմական գործողությունների եւ զինադատարի պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերի եւ այրիների հետ։ Նորին Սրբությունն ասել է, որ յուրաքանչյուր հայ ցավ է ապրում այդ կորուստների համար, բայց նաև գիտակցում է, որ հայ հերոս զինվորներն իրենց կյանքն ընծայաբերել են հայրենիքի, ժողովրդի եւ իրենց ընտանիքների խաղաղ ու ապահով կյանքի համար։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը նշել է, որ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան գործում հայ զինվորների դրսևորած բարձր գիտակցությունն ու հայրենասիրական ոգին միայն հպարտության զգացում են ծնում։ Արցախյան հակամարտությունը սերտորեն կապված է տարածաշրջանային սպասվելիք աշխարհակահաղական զարգացումների հետ։ Հատկապես կարևոր է թե ինչ դիրքորոշում կորթեգրի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այս մասին ասել է արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը, հավելելով, որ ներկա փուլում հակամարտության կարգավորումը փակողում է։ Ես համաձայն չեմ, երբ ասում են, որ Թրամփը ԼՂՀ հիմնախնդրով հետաքրքրված չէ։ Հաշվի առնելով նրա անկանխատեսելի քաղաքական գործիչ լինելու հանգամանքը, ամեն բան հնարավոր է որ արժևում մենք կունենանք փոփոխություններ, միանշանակ է։ ԱՄՆ-ն կարող էր վերադառնալ Քիսինջերի քաղաքականությանը, ներկա գտնվել աշխարի բոլոր անկյուններում եւ մասնակցել կայացվող բոլոր կարևոր որոշումներին, ասել է նա։ Արման Նավասարդյանը միաժամանակ նշել է, որ Ռուսաստանին տարածաշրջանային նոր պատերազմը բացարձակապես ձեռնտու չէ։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մարի Լպենը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ցանկալի է համարում այն լուծումը, որը հնարավորություն կտա Ղարաբաղին վերամիավորվել Հայաստանի հետ։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո վարչական սահմաններն արագորեն եւ առանց վերաիմաստավորման դարձան միջազգային սահմաններ, սակայն անկախությունից առավել ցանկալի կլիներ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասնեին այնպիսի համաձայնության, որը թույլ կտար Լեռնային Ղարաբաղին վերամիավորվել Հայաստանի հետ, նշել է ազգային ճակատի առաջնորդը։ ԼՊՆ-ը կարծում է նաեւ, որ Ֆրանսիան պետք է շարունակի մի շարք երկրների հետ առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ ունենալ, հաշվի առնելով նաև տարբեր երկրների հետ ունեցած պատմական կապերը։ Մերձավոր Արևելքում Ֆրանսիան պետք է վերագտնի իր առաջնակարգ դերը, մասնավորապես որպես Արևելքի քրիստոնյաների պաշտպան, ինչպիսին նա եղել է դեռևս Ֆրանսուա առաջինի օրերից, սակայն այդ դերն արհամարվել է վերջին տասնամյակներին, ընդգծել է Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացուն։ Ֆրանսիայի նախագահի ընտրություններն անցկացվելու են 2017 թվականի ապրիլի 23-ին։ Եթե տեխնացուներից որևէ մեկը չստանա ձայների կեսից ավելին, ապա երկրորդ փուլը կանցկացվի մայիսի 7-ին։ Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոում հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ ապրիլի 21-ին արդարության երթ կանցկացվի։ Ապրիլի 23-ին Մոնտեվիդեոյի Սուրբ Ներսես շնորհալի եկեղեցում տեղի կունենա Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված հոգեհանգստի կարգ, իսկ հաջորդ օրը, ապրիլի 24-ին, հայ եկեղեցու կենտրոնական վարչական խորհրդի ներկայացուցիչները ցաղկեպսակ կդնեն Ուրուգվայի ազգային հերոս գեներալ Խոսե Արտիգասի Շիրիմին։ Ապրիլի 25-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված արարողություն տեղի կունենա նաև Ուրուգվայի օրենսդիր մարմնում։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիայի նահանգային սենատն ընդունել է բանաձև, որով ապրիլը հրճակում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման, անմեղ զոհերի հիշատակի ոգեկոչման, Միացյալ Նահանգների կառավարության նողված ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու պահանջի ամիս։ Բացի այդ, փաստաթղթում Թուրքիայի իշխանություններին կոչ է արվում հայկական կողմին վերադարձնել բոլոր պատմական եկեղեցիներն ու եկեղեցական անշարժ գույքը։ Սենատոր Էնթոնի Պորտանտինոն եւս մեկ անգամ կարևորել է ԱՄՆ կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանությունը որպես պատմական փաստ ճանաչելու անհրաժեշտությունը իր ելույթում մի քանի հայալեզու մեջբերում անելով Վիլյամ Սարոյանի գրածներից Լիա հույս եմ, որ Կալիֆոռնիայի բարձր ու հստակ ձայնը Վաշինգտոնին եւ նախագահային վերջնական վստահություն կտա ճիշտ քայլ կատարելու համար եւ թույլ կտա մարդկանց վերջի վերջո ապակինվել 102 տարի առաջ տեղի ունեցած սարսափից, նշել է սենատորը։ Արցախի տնտեսության հիմնասյուներն են գյուղատնտեսությունը, հանքարդյունաբերությունը եւ հիդրոէներգետիկան։ Այս մասին ասել է տնտեսագետ Սարգիս Մանուկյանը, ամփոփելով ազգային վիճակագրական ծառայության օրեր առաջ հրապարակած 2016 թվականի սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները։ Տնտեսագետը հույս է հայտնել, որ շուտով այդ ոլորտներին կմիանան մեծ ներուժ ունեցող զբոսաշրջությունը, հաշվի առնելով Արցախյան ճոխ բնությունը եւ բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձանների արկայությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, ինչպես նաև Արցախի համար այնպիսի ավանդական ճյուղեր, ինչպիսիք են գինոգործությունը եւ գորգագործությունը։ Այսօր Ստեփանակերտի ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցում տեղի ունեցել ցուցապաստառների փառատոն։ Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ անցկացվող Արցախում ռուսական խոսքի օրերի շրջանակում կազմակերպված այդ հերթական միջոցառմանը մասնակցում էին Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցների թիմերը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ոչ թե մրցույթ, այլ փառատոն։ Սա սկզբունքային որոշում էր, բացելով փառատոնն, ասաց Ստեփանակերտի համար 7 հիմնական դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի վաստակավոր մանկավարժ Վերա Խաչատրյանը։ Ու ոչ միայն այն պատճառով, որ միջոցառման մասնակիցները Ստեփանակերտի դպրոցականներն են, որոնք մեկը մեկից լավն են, այլև որ հանձնարարված թեման հոգեարազատ է նրանցից յուրաքանչյուրին։ Նրանք պիտի խոսեին իրենց ապրած սեփական մաշկի վրա զգացած երևույթի մասին, իսկ թեման էր խաղաղությունը մանկանց աչքերով։ Ներկայացնելով իրենց պատրաստած պաստառները, դպրոցականները խաղաղության կոչ արեցին համայն մարդկությանը։ Мы хотим спокойного и счастливого детства, чтобы стать Երեխաների արտասանությունները հուզիչ էին։ Միջոցառման պատվավոր հյուրը մեր ժողովրդի բարեկամ հայտնի լրագրող հրապարակախոս Ցվետանա Պասկալևան նույնպես հուզված էր։ Ասում են պատերազմի դեմքը կանացի չէ։ Այս օրերին ես համոզվեցի, որ պատերազմի դեմքը բնավ մանկական չէ նաև։ Եվ ինչպիսի խորաթափանցությամբ են այս երեխաները խոսում պատերազմի մասին, ամեն բառ ապրած ու զգացած է։ Ես որ տեսել եմ ձեր երկու պատերազմներն էլ, հիացած եմ ձեր կամքի ուժով, ձեր բացարձակ գիտակցումով, որ դուք եք այս հողի տերը։ Այդ պատճառով էլ խոնարհվում եմ ձեր առաջ, եւ ես ուզում եմ մաղթել, որ այս սերունդը հերոս չդառնա։ Ձեր պատմությունը պատմությունն առանցայինն է լի է հերոսներով։ Ֆիզմատ դպրոցի տնօրեն Սուսանա Ներսիսյանը միջոցառումը բնորոշեց որպես կոչ ուղված քաղաքագիրտ աշխարհին հատկապես Արցախի երեխաները այդ ամենի միջով անցել են, ամեն ինչ տեսել են եւ բավական է վերջապես խաթարել այդ երեխաների մանկությունը։ Նրանք պետք է ապրեն, արարեն խաղ երկնքի տակ։ Շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման մասնակիցներին ու հյուրերին հաճելի պահերի համար նախարարության աշխատակազմի ռուսաց լեզվի գլխավոր տեսուչ Արցախում ռուսական խոսքի օրերի կազմակերպիչ Ռուբեն Օսիպովը մաղթեց, որ երեխաների խաղաղության կոչը լսելի լինի ոչ միայն մեր հերրու եւ մոտ հարևաններին, այլև համայն աշխարհին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ասկերանում կայացել են բարեկարգման, սանիտարական մաքրման եւ ծառատնկման աշխատանքներ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Քաղաքի բարեկարգման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու կոչին արձագանքել են պետական կառույցները, կրթական եւ առողջապահական հաստատությունները, Ասկերանի քաղաքապետարանն ու կոմունալ տնտեսությունը, հասարակական եւ մասնավոր կազմակերպություններ, շրջանի վարչական տարածքում տեղակայված զորամասերը, ինչպես նաեւ բազմաթիվ ասկերանցիներ։ Ապրիլ ամիսը չնայած մեզ համար նաև ցավի ու կսկիզի ամիս է, սակայն այն պիտի դառնա նաև կյանքի հարատևման նոր կյանք ապարգևելու ամիս, ասաց շրջվարչակազմի ղեկավարը։ Սերգեյ Գրիգորյանն Երևասում արմիներին հորդորեց հետևողական լինել համախմբված ու միասնական աշխատանքի արդյունքները պահպանելու համար, մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել նորատունք ծառերի խնամքը։ Ինչպես նշեց վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Արթուր Մելքումյանը, ծառատնկման սանիտարական ակրման եւ բարեկարգման աշխատանքների արդյունքների մասին ամեն օր համայնքներից հաղորդագրություններ են ստանում։ Իսկ ապրիլի 25-ին վարչակազմի պատասխանատուներից կազմված խումբը կայցելի համայնքներ կատարված աշխատանքներին տեղերում ծանոթանալու նպատակով շաբաթօրյակի շրջանակներում դեպի Մայրաքաղաք, Ստեփանակերտ եւ Տիգրանակերտ տանող խավոր ճանապարհների ամբողջ երկայնքով նախորդ տարիներին տնկված ծառերի փխրեցման եւ պարարտացման աշխատանքներ են իրականացվել։ Նզորամասի սպա Կամո Ասլանյանի խոսքերով նաեւ ծարտընկելով են հայրենիքը շնացնում։ Եթե նախորդ տարվա ապրիլին նրանք ճշնամուն ցույց տվեցին իրենց բազկի ուժն ու միասնությունը, ապա այս տարի մասնակցելով շրջկենտրոնի բարեկարգման աշխատանքներին իրենց նպաստն են բերում խաղաղ պայմաններում։ Նշենք նաև, որ միամսյակի շրջանակներում ոստիկանության շրջանային բաժնի աշխատակիցները շենքի շրջակա տարածքը բարեկարգելու եւ սանիտարական աշխատանքներ իրականացնելու հետ մեկտեղ նաև բազմապիսի ծաղիկների ու վարդերի թփերի տնկման աշխատանքներ են իրականացրել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը երկրում անցկացված համանդրական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրակրվեից հետո հարցազրույց է տվել CNN-ին։ Հարցազրույցում Էրդողանը պատասխանել է հանրակրվեից հետո հնչած քննադատություններին։ Կապ չունի 1-0 թե 5-0 հաշվով։ Կարևորը մենք հաղթել ենք այս խաղը, ասել է Էրդողանն ի պատասխան այն հարցին, թե ինչ է մտածում ընդամենը 2%-ի առավելությամբ ձեռքբերված հաղթանակի մասին։ Նա նաև հերքել է մեղադրանքները, թե կառավարման նախագահական համակարգն իր հետ բռնակալություն է բերում Թուրքիա եւ նշել, որ նրան արդեն 15 տարի է մեղադրում են բռնակալ լինելու համար։ Էրդողանի նախագահական լայն լիազորություններ տվող սահմանադրական փոփոխության հանրակրվեի վիճելի արդյունքները Թեև հաղթանակ են Էրդողանի համար, սակայն վերջինս գոհ չեն նման ցուցանիշով այո ստանալ։ Փաստացի երկրի կեսը դեմ է Էրդողանի նկարտումներին։ Իշխանությունների կողմից նախնդրական քարոշցության ընթացքում ոչի կողմնակիցներին Դավաճան, Ահաբեկիչ ու Լրտես անվանելը երկրում խորացրել էր այոյի եւ ոչի կողմնակիցների միջև լարվածությունը եւ այժմ երբ ընտրության արդյունքները խիստ վիճահարույց են, երկրում աճել է բախումների ու խժդժությունների վտանգը։ Էրդողանը չնայած հաղթանակին ստիպված է զգուշավոր քայլեր իրականացնել զանգվածային բողոքի ցույցերից ու դրան հետևող անցանկալի միջադեպերից խուսափելու համար։ Մարզասերների համար Գերմանիայում ընթացող շախմատի սուպերմրցաշարի 4-րդ տուրից հետո միանձնյա առաջատարը Հայաստանի հավաքականի առաջին համար Լևոն Արոնյանն է, ով սևերով պարտության էր մատնել գերմանացի Մատիաս Բլումբաումին եւ վաստակել 3 միավոր։ Մոտակա հետապնդողները հետ են կեսական միավոր։ Այսօր կանալի 5-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը սպիտակներով կմրցի Ադրբեջանը ներկայացնող Արկադի Նայդիչի հետ։ Ճարտար քաղաքում անցկացվել է դեռահասների սամբոյի բաց առաջնություն։ Առաջնությանը մասնակցել են շուրջ 90 մարզիկ Ստեփանակերտից, Շուշիից, Ճարտարից եւ Գիշիից։ Առաջնությանը 10 հոգի գրավել է առաջին, 10-ը երկրորդ եւ 20-ը երրորդ մրցանակային տեղեր, ովքեր արժանացել են մեդալների եւ պատվոգրերի ասել է ԼՂՀ եւ Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիչ Էրնեստ Միրզոյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։